50 languages. 19. 19. Dans la cuisine. Dans la cuisine. As-tu une nouvelle cuisine As-tu une nouvelle cuisine Que veux-tu cuisiner aujourd'hui Que veux-tu cuisiner aujourd'hui Ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz ta cuisinière est-elle électrique ou au gaz Veux-tu que je coupe les oignons Veux-tu que je coupe les oignons Veux-tu que j'épluche les pommes de terre Veux-tu que j'épluche les pommes de terre Veux-tu que je lave la salade Veux-tu que je lave la salade Où sont les verres Où sont les verres Où est le service Où est le service où sont les couverts Où sont les couverts As-tu un ouvre-boîte As-tu un ouvre-boîte As-tu un décapsuleur As-tu un décapsuleur As-tu un tire-bouchon As-tu un tire-bouchon Prépares-tu la soupe dans cette casserole Prépares-tu la soupe dans cette casserole Fais-tu frire le poisson dans cette poêle Fais-tu frire le poisson dans cette poêle Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue Fais-tu griller les légumes sur ce barbecue Je mets la table. Je mets la table. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Voici les couteaux, les fourchettes et les cuillères. Voici les verres, les assiettes et les serviettes. Voici les verres, les assiettes et les serviettes.